Arratxaldeon, Jermen? Arratxaldeon. Eta gaurkoan, eh, ba, bi astetik behin egiten duzun bezala, ba, Amnistia Internazionalaren eh, lanari buruz eta munduan zehar dauden hainbat egoerari buruz hitz egingo diguzu, eta ba, ez dakit zehazki zertas eh, hitz e, egin behar diguzun. Bai, ez dut zutera ino erran. Eraz, aktualitatea segitu dut, airen ikus moldearekin, azken hiru aste horietan. Eta hiru, hiru egun berezi, aipatuko ditut, urriaren zazpia, urriaren amara eta ama zazpia gero. Hala. Eta orduan eh, urriaren zazpitik hasita zer, e, zer dago esaterik egun horren inguruan? beraz, uh, urriaren zazpian, uh, Amnistia Internazionalek agurtu ditu emazte eh, batzu xaritzatuak izan direnak Nobel xaria, eh, badakizue, intzegur, ukan dutela emazte batzuek, Liberian eh, orai lendakaria dena Ellen Johnson Sirleaf, bina lehenago eh, opinione presua izan da amnestik defenditua, eta bestea militantea da Liberian Leimak Bowi, eta irugarrena Yemen herrialdean Tawakul Karman, e, beraz, giza eskubilen aldeko militantea, eta hori arradoa zen, zenta denek errandute eta amnestik ere, delako e, primadera, araboak eh, primadera e, agurtzea zela ere, emazte horren sajistatzea. Ara, beraz, mhm. Helen Johnson-Sirleaf, lehima Bowie. Zaila da hori eraiteko eta tauakul karman jemenen. Hala, hailen esaldi bat emaiten dut, bera prentsa agiri bat egindu hortaz, eskubide bera galdegitea emazte eta gizonentzat, zat, hori da beharrezkoa, bakezko eta zuzen bidezko gizarteari buruz. Hala, dio beraz, haik eranez ere mundu zabaleko emazte militante guzien zat eh, hori eh, eh, garantitua zela eta ara, denen eh, sagitatzea bezala ara, berri ona beraz oh, beste ya... berri hon bat ere ola beste xari eh, bat anapolitozkaiaren xaria eh, eh, egin dute Eh, kasetaria zen eta errusian uh, eraila izan zen. Beraz, Anapolitkovskaya xaria emana izan da, razan zaitune, siriako militante, abogado, eh, emazte ahasko bati. Beraz, bigarren berri hori ere ba, berri ona ekartzen diguzuna, gaurkoan e, behintzat irutik, ez dakigu irugarrena, baina nabiziko biak ba, berri onak izan dira, ezta? Eh, bai, bai, bai, hau ere, eh, bakarrik irakurri dut beraz amnestiren prentsa agidean, untaz, razan zaitune, untaz, Eh, bimilata e, hiruan hasi dela errepresua gain dituz berrien emaiten eta debekatua zen hori eta beraz e, eh, kasetaria da binan ere abogadoa eta izaiskubiden militantea baina euh, gero, bon, xari haukandu, baina gorderik euh, bizida, omen, euh, eta bere senara ere torturatua eta preso egona, bon, mm, bakizuen bezala, zaila da, horien eh, borroka giza eskubideen alde, holako herri aldeetan da negitea. Mhm. Eta beraz, e, irugarren egun hori aipatu behar zeniguna? Mm -hmm. ere, ah, Ara, ez ez? ah, orduan, eh, lehen guzti hori, urriak zazpian gertatutakoa. Ara, ados, ados, bai, ni pentsatzen nuen jada, bigarren egunean zinela. Ara, ez ez ez denak eh, zazpian, gero amarra da, eh, urriaren amara mundu zabalean da, eriotzi zigoraren kontra egun berezia. Eta bederatzi garen aldikot zen aurten. Hemen, bon, Parixen ere gaitzeko gertakari garantitsua izan da asko elkarte kantolatua eta estado batuetarik ere e, eh, dinda eh, nola erran ba, eriotze zigora ukan zuen e, enfin, preso oia, oia emetzi urtez egonda derako eliotzea eriotzea ara, guaitatuz bina azkenean ateratu da eh? da eta garbitu dute beraz bere, mm, fin, etzen obendun, egiazki. Ara, beraz, hori, um, bon, berri ona ere, alde batetik, zenta, um, eriotze zigoraren, um, uh, eriotze zigorari uko egitea, egin dute jadanik egunta berrogoi errialdeek, hori ez da jakina, eh? egunta berrogoi errialdeek uko egin dute edo, edo legez, edo legean, edo praktikan eta beraz eriotze zigora eh, ez idurika desagertzera doa. Behinan gero lana oraino eh, gelditzen guden entzat. Eriotze zigora giza eskubide guzien urratzea da. Eta badu ere zer ikustekorik torturarekin. Eta beraz, eh, ekintza, da beti ekintza bat eh, lotzen dugu, beraz, Amnistia Internazionalek proposatzen duen ekintza da, um, Belarusia, Bielorusi eriten da franxexez, Belarusia um, galde egitea, ez zigorari uko egitea. Zer da Belarusia da azken estadoa Europan, oraino eriotze jautze zigorra eh, aplikatzen duena. Eh, hori eh, ez da hain ezaguna, Belarusian ez kondenatuak, kondenatuek ez zindute deiegin. Belarusian, eriotzera kondenatuek, azken mementuan jakiten dute noiz zilen dituzten. Eta azkenik, Belarusian, tiro batez, buru gibilean, eh, ukana tiro batez, hilzen dituzte, eta familiek ez dute gorputzik, eta neok ez daki nun eortziak diren. Beraz, izenpetu behar duzue, eta egiten dugu denek, Belarusiari deia, eta webgunea guretzat da amnesti.fr. Mm -hmm. Eh, Troi eh, galderatzen, eh, hori tirezte haipatu ginuen bere borroka hori segitzea etxitu gabe eriotze ezigora desagertu haintzin, ara, edo desagertu arte. Hori bera zurriaren amarrarekin lotuta bai. eta irugarren egun bat horrein dikan, baduzu aipatzeken Hala, ez bali manziz este eh, aspertuak, eh? Ilugarren aberaz, horriaren amazazpia, hori ez da inezaguna um, mundu zabalean, beti, mundu osoan, pobrezia edo gabeziaren eh, aurkako eguna da. Eta, ba, mundu zabalean beraz. Eta, bon, nahi nuen aldi bat bederen, frantzian egiten, du, egiten den ekin zabat aipatu, ezenta Nikola Sarkozy lendakariari dugu dei egiten, egu bere ziunen inguruan eh, aste honen eh, astapenian zen. Eh. Eta mm, galdera hori da, bon, pixka bat, eh, mm, zaila da esplikatzea zenta juridikoa da. Eh, bada testo bat, giza eskuide ekonomiko, sozial eta kulturalen, eh, eh kulturaletaz, eh, horien eh, izatzeko, gerizatzeko, eh, pidesk eh, deitzen dugu, ara, laburtuz. Eta testo hori lotu dute protokol fakultatif edaz testo bat eta eh, arras garantitzuaz eta osasuna lanari buruzko eskubideak ez errespetatuak direlarik pertsona batek just justiziari dei egiten ahalko du. Zenta orai ez da ala. Orai bakarrik eh, eh, politikoen eta zibilen eh, urraketak dira bakarrik um, justizian nola erran, ara, justiziari uh, dei egiten ahal. Beraz, galdekiten diogu testo hori frantziak ez du uh, mementuan izenbetu. Delako protokol fakultatif deitu bakarik bakarik bakarrik, uh, bakarrik herrialde dute, hori, izen betze hori. Beraz, galde egiten diogu, hori, e, etxemplua emeitea, G20 delakoa laster bilduko da, eh, luden hilabetearen uh, uh, beraz, etxemplua eman dezan, eta nazioarteko teksto berri hori izenpetzea egin dezan eta onartzea zenda behar da eh, sinadura e, eta ere erreti er, ah, erre, ah, zaila da erretifikatu erretifikatu ratifie ala frantzegez beraz teksto hori behar du izenpetu eta e, galde hori E, de hori betzen alda e, gune berezi web gune berezi batean irualdiz e, aldiz gero puntu fete le signé à la e, beraz fete le mhm. signé puntu FR Ara, beraz, ara berriak, berri honak hasieran, eta gero bi ekintza. Eh, beraz, eriotze zigoraren auka, eta iza ide, ekonomiko, sozial eta kulturalen eh, hobeki um, gerizatzeko. Hala. Ado, Germen, ba, hemen txe utziko dugu eta bai. ba, hemen ikan bi astera berriz eh, izango, gara, izango zara gurekin, ba, beste bat berri kontatzen gure entzulei, mi esker? E, mi esker, zuri eta entzulei ere.